Muévelo, muévelo. Suavecito. Muévelo, muévelo. Despacito. Muévelo, muévelo. Hasta abajo. Solo te digo, al deja de actuar. Pégate a mi cuerpo sin tanto titubear. Como lo hace, lo haces original. Bátelo, bátelo, que tú eres sin igual. Solo te digo, al deja de actuar. Pégate a mi cuerpo sin tanto titubear. Como lo hace, lo haces original. Bátelo, bátelo, que tú eres sin igual feel you backside. Así over your pants, you got it so tight, lady. Solamente le pido un chance. Nos vamos para el motel si quieres al carro avance. Quiero tocarlo duro, vamos a lo seguro. Miramos lo eso pues nos vamos pa'l lo oscuro. Vamos a lo seguro, miramos lo pues nos vamos pa'l lo oscuro. Nos vamos para lo oscuro. Solo te digo, al deja de actuar. Pégate a mi cuerpo sin tanto titubear. Como lo haces, lo haces original. Bátelo, bátelo, que tú eres sin igual deja de actuar. Pégate a mi cuerpo sin tanto titubear. Como lo haces, lo haces original. Bátelo, bátelo, que tú eres sin igual. Más con puma, me gusta tu aroma. Me hace se quiebre y me deja sin puma. Era la que me duma, punto y puma. Era un esposo de mucho sexo y sodoma. Mabuto con puma, me gusta tu aroma. Me hace se quiebre y me deja sin puma. Era la que me duma, punto y puma. Era un esposo de mucho sexo y sodoma. Me deja sin Solo te digo, girl, deja de actuar. Pégate a mi cuerpo sin tanto titubear. Como lo haces, lo haces original. Bátelo, bátelo, que tú eres sin igual. Solo te digo, gal, muévelo, muévelo. Pégate a mi cuerpo sin. Muévelo, muévelo. Como lo haces, lo haces original. Bátelo, bátelo, que tú eres sin igual. Yes, this is my game. Wine wine To the left, to the right. And remember this, good man never give up. Every rapper. Welcome to the featuring. This is my fucking mistake. Yo, back up, back up. Did it, did it. D-Flow. La melodía loca. Bátelo, bátelo, que tú eres sin igual.